بسم الله الرحمن الرحیم باب الجنائز باب جنائز جنازه اول ما يبدأ به اولیاء المیت ان يتولى ارفقهم به اغماض عینه اول چیزی که شروع میکنند به جنازه اولیاء میت صاحبان میت اینه که ارفقترین به اون میت دلسوزترین مهربانترین نزدیکترین تحویل بگیره انجام کاراش رو از قبیل پس ان يتولى ارفقهم به تحویل بگیره ارفقترینشون نسبت به اون میت اغماز عینهی بستن چشمای میت رو و اطباق فیه و بستن دهانش رو و شده من تحت حنکه و شده من تحت حنکه و میبند اونو با یک پارچی از چانش دهانش بسته بشه و تلیین مفاصله و نرم مفصل ها رو مفصل های این آرنج دست این مال زانو پا و اینا و نزع ثيابه عنه لئلا تحمیه و کشیدن لباسش رو تا گرمش نشه تا فاسد نشه چون اون روزگاران دیگه امکانات تکنولوژی امروز نبود میتا فاسد میشد و ترکه على ما علا من الارض یا و ترکه على ما علا من الارض مستقبلا به قبله میگذاره اونو بر یک جای مرتفی از زمین رو به قبله ويغطيه بثوب يستر جميع بدنه و می, می پوشاند اونو میتو با لباسی که بپوشاند تمام بدنش رو حالا بعضی از کتاب هم میارن عورتش رو و یضع على بطنه حدیدتا او طینا رطبا لئلا یربو میگذاره بر شکمش آهنی یا خشتی تر گلی تر تا شکمش بالا نیاد تا نفخ نکنه ثم یلزمهم فیه اربعت احکام بعد از اینکه این کارای اولیه رو ارفقترین شخص به میت انجام داد سپس لازمی میشه برشون چهار حکم الغسل والتكفين والصلاة والدفن یک غسل دو کفن کردن سه نماز چهار دفن و خاک سپاری البته اینا فرض کفایه هستند همشون هم غسل هم کفن هم صلات هم دفن یعنی اگر گروهی این کارا رو انجام دادن دیگه از گردن بقیه ساقط میشه فاما الغسل ابتدا غسل میگه فیلزمو فی کل مسلم إلا المقتول شهیدا فی معرکت المشرکین فإنه يترك بدمه لا يغسل اما غسل لازمی است بر هر مسلمان این یعنی هر مسلمانی که فوت کرد غسل برش لازمه جز مقتول مقتولی که شهیدن شهید شده فی معرکت المشرکین در جنگ با کفار در جنگ با مشرکین این ترک میشه به دمه با خونش ولا یغسل با غسل داده نمیشه ما قتل فيه من ثيابه يكفن ولا يصلى عليه و در همون لباسی که درش به قتل رسیده یکفن کفن کرده میشه ولا يصلى عليه و نمازی هم برش خونده نمیشه البته این بله چون پیش اومده که بر شهدای معرکه رسول الله صلی الله علیه سلم نماز نخوند و یفضی بالمیت الى مغتسله میتو میتو میبره به مغتسل جای غسل دادنش جایی که میتو غسل میدند ويبدأ الغاسل بامرار يده على بطنه بله بعد از اینکه میت برده شد به اون مغتسل غسلگاه اولین کاری که شوینده غاسل انجام میده دستشو از شکمش دستو میکشه بر شکمش بر باطنش یبدأ الغاسل به امرار یده دستشو میکشه علا باطنه بر بطنه بر شکم میت ثم به انجاع سبیله سپس به استطابه و پاک کردن راهش خروج این کلمه انجا به معنی پاک کردن البته این به این معنا من ندیده بودمش مگر در خود کتاب حاوی امام ماوردی که اونجا در بحث استنجا اینا میاره انجا الدبری والقبل، اونجا دیگه میاره که به همین معنای استنجا و پاک کردن و استطابه هست ثم به انجای سبیله یعنی بعد از اینکه دست و بر شکمش کشید خب ممکنه چیزی خروج داشته باشه سپس به پاک کردن سبیل راهش منظور راه خروجه ثم یوضعه للصلاه کاملا سپس وضو میگیره برای میت همانطور که برای نماز وضو میگیرند یعنی اعضای وضوش رو میشورد مثل غسل انسان حی و زنده و یغسل شقه الایمن ثم الایسر و سمت راست بدنش رو میشورد سپس سمت چپش رو و کل ذلك بالماء القراح تمام این کارا تا اینجای کار با آب خالی و یغسله ثانیا بماء و صدر ثم بماء ثم بماء قراح بعده و بار دوم اونو با آب کنار سپس با آب خالی بعد از آب کنار با آب خالی میشوید ثم يستكمل غسله بالماء القراح ثلاثا یضع فی الاخره منها کافورا سپس کامل میکنه غسل میت رو با آب خالی و در آخرش هم در آب کافور قرار میده یعنی بار سوم و ینشفه و پاکش میکنه با پارچه پارچه ای و یفضی الى اكفانه و, بر و در کفنش قرارش میده و یستحب پس این اصلا ساده با زبان ساده بگیم غسل میت مثل غسل زنده است فرقش اینه که یک دیگه اونو غسل میده مهم اینه که کل بدنش شسته بشه مستحب اینه که براش وضو بگیره از اعضای راست شروع بشه و جهت نپوسیدگی یا خوشبو بودنش در آخر, بار از کافور استفاده میکنند و در بار دومش هم از کنار قدیما استفاده میکردن الان خب اونو جهت سنت بعضی استفاده میکنن و بعد و میگویند علما که اگه صابون باشه هم مشکلی نیست در هر صورت و در کفناش گذاشته میشه و یستحب ان تکون ثلاثه جدودن بیضاء مستحب اینه که سه تا تکه سفید باشند و ان کفن فی ثوب واحد اجزاء اگر در یک لباس هم کفن بشه کافیه ستاش سنت بله اصل سترشه حالا یک با یک پارچه هم که کامل پوشیده بشه دیگه فرض انجام گرفته ثم يصلى عليه یا ثم يصلي عليه الا ان يكون سقطا سپس برش نماز خوانده میشه یا سپس امام برش نماز میخواند مگر اینکه سقط باشه از شکم افتاده باش فیکبر اربعا خب شیوه غسل و مختصرا توضیح داد کفن رو گفت که در سه پارچه پوشیده بشه مختصر گفت البته کتاب تفصیلات کتب دیگه میارن مهم اینه که در پارچه پوشیده بشه یعنی این فرضه ثم فيكبر أربعا رافعا يديه حظو منكبه البته احناف هم تفصیلات خاص خودشون دارن سه تکه برای مرد پنج تکه برای زن یکی به عنوان قمیس و فلان و فلان و تو خلاص بحثای تفصیلی که در کتب فقه اومده میگه فیکبر اربعان رافع یده حظ و منکبه الان داره شیوه صلات بر جنازه رو توضیح میده پس الله اکبر میکنه چهار تا چهار تکبیر داره نماز جنازه ایستاده هست سجود و رکوع نداره چهار تا تکبیر داره بعد از تکبیر چهارم سلام داده میشه البته اگر بیشتر از چهار تکبیر هم بشه تعداد تکبیرات بیشتر هم وارد شده و هیچ موردی هم نداره ولی خب فقها اختلاف کردن فعلا اینو بدونیم که احناف و شافه فقط همین چهار تکبیر رو توضیح میدن یعنی ببین شیوه نماز رو میخونند ولی بیش از این شیوه هم در سنت وارد شده و هیچ موردی هم نیست فیکبر اربعا چهار تا تکبیر میکنه رافعا یده حظ و منکبه رفع یدین میکنه دستا رو بالا میبره تا روبروی شانه ها یا قرأ بعد الاولى بالفاتحه سرا بعد از تکبیر اولی فاتحه رو سرا میخوره ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانيه بعد از تکبیر دوم درود رو میخونه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الى آخر وحد حد اقل درود هم طبق کتب دیگه که میاد مثلا من نگاش کردم تو منهجی بود یا تو یکی دیگه همین اللهم صل علی محمد بود در هر صورت درود و میخونه بعد از تکبیر اولی که ترین و بهترین شمین درود ابراهیمیه ثم يدعو للميت بعد الثالثة بعد از تکبیر سوم برای میت درود میخونه فیقول پس میگوید اللهم هذا عبدك خب این درودی که اینجا آورده چی دعایی که اینجا آورده در فقه منهجی, آورده که اولی که از اون دعاهای معصور رو میخونه مثل اللهم اغفر لحینا و میتنا و غائبنا و شاهدنا و صغیرنا و کبیرنا و حاضرنا و غائبنا الی آخر یا اون دعای معصور دیگه که پیامبر صلی الله علیه و خون برای ابو سلمه بود فکر کنم اللهم اغفر له واعف عنه وعافه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله الى آخرش خب اگر یکی دعای معصورم نخون این دعا رو خون موردی که نداره بله این دعا میگویند امام شافعی رحمت الله علیه این دعا رو اللهم هذا عبدک و ابن عبدک اینو از مجموعه روایات گرفته چون دعایی که با این الفاظ در اثر اومده باشه وجود نداره اینو از مجموع روایات گرفته یا نقل به معناش کرده از مجموع روایات در هر صورت مشکلی ندارد خوندن دعا در نماز جنازه چون اصلا هدف این است که برای میت دعا خونده بشه حالا بعضی در بعضی مذاهب سخت گیرترند یا به عبارتی نسگراترند میگن فقط باید معصور باشه ولی موردی ندارد اللهم خلاصه این دعا میگه سپس دعا میکنه برای میت و میگوید اللهم هذا عبدك و ابن عبدك خرج من روح الدنيا وساعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم نزل بك وأنت خير منزولا به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافصح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه حتى تبعثه حتى تبعثه إلى جنتك يا حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين این دعای خیلی پرمعنایی که امام شافعی رحمت الله علیه آورده اگر مختصر معناش کنیم پروردگارا بار الها این بنده بنده توست و فرزند بنده توست از دنیا خارج شده و گشادگی آن و از محبوبش و از دوستدارانش اومده به سمت تاریکی قبر و آنچه که ملاقات میکنه پروردگارا گواهی میداد که معبود به حقی جز تو نیست یگانه هستی و شریکی نداری و محمد بنده و رسول توست تو به او آگاهتر هستی به نزد تو آمده است و تو بهترین شخصی هستید که افراد به نزدت می آیند مهمان می شوند و فقیر گشته است به رحمتت و تو از عذاب او بینیازی ما اومده ایم با رغبت به سمت تو تا برای او شفاعت کنیم یا در حالی که شفا... شفاعت کننده ایم برای او پروردگارا یا بار الها اگر محسن بوده است نیکوکار بوده است پس در احسانش بیفزا و اگر گناهکار بوده است از او در بگذر و ملاقات کن او را با رحمتت از روی رضایتت یا رضا بله و نگه در او را محفوظ دار او را از عذاب قبر و از فتنه قبر و از عذاب قبر طبق رضایت بر او بر با او برخورد کن یا از او راضی باش به رحمتت او رو محفوظ دار از فتنه قبر و عذاب قبر و قبر رو برای او گشاده بگردان قبرش رو وسیع بگردان دو جنب و پهلویش را از زمین دور گردان و <coughs> امنش بده از عذابت تا مبعوثش میکنی به جنتت ای ارحم الراحمین این بود دعای پرمعنایی که در این کتاب آورده بود ثم یکبر الرابعه و یسلم بعد از اینکه دعا رو خوند حالا این دعا که ضروری نیست هر دعایی که میخونه بخونه ثم یکبر الرابعه و یسلم سپس تکبیر چهارم میگوید و سلام میدهد ثم یدفن فی لحد القبر مستقبلا القبلته سپس دفن میشه در لحد قبر به سمت قبله البته در دو نوع قبر هست هر دوتا رواست گرچه لحد افضل است یکی شق بهش میگن لحد در بعد از اینکه قبر رو زدند گودال رو زدن به اون سمتش از زیر در درازی قبر در طول قبر یک زیر زمین رو خالی میکنند از یه سمتش قبله هست اینو بهش میگن لحد اما شق نه شق در وسط همون گودال یک به حساب جوی باریتری میزنند و میت تو اون که خوب خوابیده میشه دیگه بالا شما میگیرند و بعد قبره رو خب پس ثم يدفن فی لحد القبر مستقبلا القبلته سپس دفن میشه در لحد قبر الروب قبله ويكره أن يدفن اثنان في قبر إلا من ضرورة ومكروه که دفن بشه دو نفر در یک قبر مگر زمانی که ضرورت باشه مثل اون غزوهایی که خب تعداد شهدا زیاد بود و چند نفر رو در یک قبر میگذاشتن و تصدیح القبور اولا من تسلیمها مسطح کردن قبور اولاتر هست از به شکل کوهان در آوردنش ولا تبل القبور روی قبر بنا نمیشه ولا تجسس گچکاری هم نمیشه ولا یزاد علیه اکثر من ترابها و اضافه بر خاک خودش هم خاک دیگه اضافه نمیشه و یجوز ان تغسل ان تغسل المرأة زوجها والرجل زوجته والسيد امته ولا تغسل الامه سيدها و جائزه که غسل بدهد زن شوهرش رو بله روایت داریم و الرجل زوجته مرد زنش رو غسل بده احناف این چیز رو قبول ندارند از نظریه فقهای دیگه تو ذهنم نیست این لحظه و سید امته سید کنیزش رو غسل میده ولا تغسل الامت سیدها میگه اما برعکسش کنیز سیدش رو غسل نمیده یعنی جایز نیست خب پس این چیزای که آورد غسل دادن مرد زنش رو یا زن مردش رو روایت هست و این شدت هایی که در بعضی مناطق هست امید است که کاسته بشه حالا اگر شخص خودش قبولش نمیکنه ولی اگر مجتهدی عالمی اومد فتوا داد انسان دیگه اون تعصب نداشته باشه مخصوصا که خیلی از فقهای بزرگوار مثل امام شافعی رحمت الله علیه و دیگر فقها اینو روا میدونند ولا بأس بالبكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة ولا شق جيب ولا لطم خد ایرادی ندارد گریه کردن بر میت به شرطی که درش ندبه نباشه نوحه نباشه یک سری اشعاری یک سری سخنانی میزنند، موقعی که طرف مورد اینا علامت راضی نبودن از قدره اینا دیگه جایز نیست پس خود گریه خالی مشکلی ندارد زمانی که ندبه و نوحه درش نباشه زمانی که پاره کردن گریبان و لباس درش نباشه و زمانی که زدن به صورت و به خود نباشه و یعزا اهل المیت الى ثلاث من دفنه و تعذیه گفته میشند اهل میت تا سه روز از دفنش بله این منطقی ترین چیزه ولی متاسفانه یک سری بدعاتی اضافه شده مخصوصا در این مناطق ما تا مدتی طولانی و مسائلی خلاصه اینا شایسته است انشالله اصلاح بشه